tikrovę. Penktadienis 11 val. ir puls etrija laida Žiauri tikrovė apie lietuvius, apie mus, apie mūsų istoriją ir jau kelintą laidą tęsėme ciklą apie papračius senosios mūsų kultūros, taip pavadinkim. Ir Aivaras Lelika kartu su manim kaip ir įprasta. Sveikas gyvas. Sveikas Erikai, labas Lietuva, labas klausytojai, vasarėje, šiltėje. Tai taip apie pasaulyje žiūrą kalbėjome, kultūra beje irgi labai smagus lotyniškas žodis, reiškintis maždaug apytiksliai apygos. Jeigu, pavyzdžiui, mes turim kultūros ministerija, tai lietuvių kalba apieigų tarnyba. Tarnyba, antisingai. Apieigų tarnyba, jo, tai yra apeiti, eiti, tai yra judesio kažkam, kažkokia tam tikro pradžia, tam tikras veiksmas. Ir E, tie lotyniški žodžiai, tos lotyniškos sampratos, kaip aš jau minėjau, būtų smagu, jeigu keistųsi gimtasias. Ir tada, aišku, bent jau pasidaro, kokias apeigas vykdo mūsų tarnyba arba ministerija tenai atlieka. O šiandien aš jau visgi manau apie pasaulyje žiūrą, kaip ir e, pabaigsiu tą laikotarpį, galbūt prieš paskutiniai laidoj ar e, prieš pat vasarą aš turiu omeny. E, Tai daugiau apie tai ir pasikalbėsime. O dabar šiandien aš toliau pratęsiu e, pasakojimą apie mūsų istoriją. Aš kiek prisimenu, mes sustojame apie 1220-1215, tai yra Livonijos, e, e kryžio, Livonijos ordino atsikelimas ir pradėjimas iš šiaurės pulti mūsų žemės. Ir pagrindiniai šaltiniai iš to laikmečio, e, nuo XIII amžiaus pradžios, ypač iš XII-XI amžiaus, yra mūsų šaltiniai visi ne mūsų didžiaja, bent jau kiek aš mačiau, tai yra vienas kitas mūsų kalbo žodis, bet pagrindė tai yra svetimųjų istorija parašyta apie mus, tai yra kunigų, įvairių keliautojų, vienuolių, mm, karaliaus e, arba imperatorių, arba kitų asmeninių kronikininkų, raštvedžių. Ir mes, aišku, savo paslapti, sakykime, pasaulyje žiūrinius, e, esminius dalykus, kurie <coughs> mus jungia, tai buvo kaip ir slepiama dalinai nuo tų svetimų ir nesuprantama tiems svetimiesiems. Taigi, jie, tie svetim šaliai, nemokėdami lietuviškos kalbos, daug ko nesuprato, e, reikiamai neužgirdo ir anot, kaip Simonas Daukantas yra pasakęs, ir visų išmintinguosius mūsų įpročius ir įstatymus išjokė ir išpeizojo dėl to vien, jog jie buvo pagonų, nekrikščionių. Ir e, taip e, pas mus su laiku e, tai išliko kaip pasakos, kaip padavimai, išliko dainuose, kurių viena kita tik tai iš to laikmečio galbūt vadinama liaudės daina galima atsekti. Ir e, Taip, mes esame nuskriausti, apiplėšti kažkiek tai, nes turim naudoti svetimųjų šaltinius, o savuosius ir esam numenkinę tie, kad tai tapo pasakomis. Ir be abejo lieka remtis tada katalikų pasakomis, kurias aš visgi vadinu irgi pasakomis, todėl kad daugiausiai greičiausiai jie, kaip ir, e, jeigu mes visai neseną praeitį prisiminsim, e, e, supuvęs kapitalizmas klestinčio kabutėse komunizmo buvo nupešiamas, kaip ten ba, iš bado miršta žmonės, kaip ten yra viskas tuščios parduotuvės ir tada tokie laimingi žmonės išeidavo pas mus į gatves galvodami, kaip o kai nuvažiuodavo į tą vadinamą supūsį kapitalizmą, tai nustebdavo, kad ten tas vaizdelis yra tik tai spaudoj piešiamas buvo. Tai taip ir apie mūsų kraštą be abejo buvo e, e, taip panašiai e, buvo piešiama. Ir pavyzdžiui, tose to laikmečio šaltiniuose, tai 13 amžiaus pradžios, mes esam pristatomi kaip šetono vaikai, laukiniai žmonės, bedieviai, priesaikų laužytojai, šunis, kaimynus puldinėjantis vilkai. Tai matom, kad toks žmogaus pavaizdavimas, jisai tiesiog klasikinis propagandos, e, dar visiškai neseniai patirtos komunistiniais laikais. E, įvaizdžio mito kūrimas, taip pavadinkim. Ir tai yra toks žmogaus pavaizdavimas. Yra tik tai pykčio, tik tai nepykantos, tik tai pagėžos e, valstybiniam lygmenį, smegenų plovimo lygmenį. Ir tai be abejo nėra sąžiningi tiesos liūdėjimai. E, todėl mes turim atsargiai žiūrėti tokius pareiškimus arba į tos visus tekstus ir visą kitą. Bet e, vėl, aš kaip minėjau, mūsų istorikai kažkodėl tai didžiąją dalim laikosi. Ypač oficialusis Vilniaus universitetas dažnai e, kalba, kad taip, pas mus buvo laukiniai, <laughs> bedieviai ir panašiai. Kai jie turėjo dievą, be abejo, jie nebuvo laukiniai e, ir panašiai. Ir... E, Aš pratęsiu nuo e, laikotarpio 1215 metų, tai yra viena iš svarbesnių valstybinių sutarčių, kuomet samogetijos, tai yra žemaitijos, e, kunigaikščiai arba karo vadai yra pasirašę sutartį su Haličio Volynė e, kunigaikštystė, kuri šiai dienai, sakykime, yra Ilvovo pusė. Jeigu taip įsivaizduot, gan tolokai nuo Lietuvos šiai dienai, bet tuo metu tai buvo pakankamai arti ir tai yra viena iš pirmųjų tarp valstybinių sutarčių, tarp e, samogetų, žemaičių e, kuriuose dalyvavo ir Žemaitijos kunigaikščiai Erdvilas ir Vykantas. Iš viso buvo 21 kuniga, lietuvių kunigaikščių e, vadų grupė. Tai yra karo vadai. Ir e, ta sutartis, beje, pats Haličas Volynės e, ir originalę ir e, turėtų tartis Galija, G, H, tas vertimas yra H, nėra mūsų kalboje netgi H e, raidės, jeigu jau herbas, tai ne herbas, o G turėtų būti gerbas, fab... herojus gerojus. Jo, taip, taip, taip, taip, tai va tie didžiaja dalim, tai galijos vėlijos. Galija, Haličas yra nekas kita kaip Galija, Ir e, Volynė yra nekas kita kaip Vėlyje. E, ta pati e, Galija, kurią mes matome prancūzų žemėse, buvusią kažkada, tai ta pati žemė, kurią mes matome beje ir paimdami žemgalius. Čia jau yra lietuviška interpretacija žemgalių, gaži virtimai. O originalė rašosi semigalen. Tai yra žemės galai. Žemės galas arba žemės galai. Tai čia viena iš tų dalių, kuri vėliau išvito į Žemgalą. Tai čia e, Ryga, maždaug Rygo žemės, e, Dauguvos upės, nuo Ventspilio, sakykime, čia ta Žemgala ir prasi žemės galas. Iš kitos pusės kai kas sako, kad tai yra Žemaičių žemės galas. Bet originalė Galen, Semigalen ir ta pati Galija yra Valainėje. Ir tai mes buvom be abejo. E, vien jau pavadinimai kalba apie gilias sąsajas, archeologiniai radiniai iš viso kalba kaip apie vientisą regioną, tik tai religijos suskaldyta, katalikiškos religijos, pravoslaviškos religijos ir vadinamosios tradicinės senosios, kurią aš vadinu sarmatiškoj. E, galim vadinti ir baltiškąją. Tai tenai 1215 metais Galijai vėliai, Haličiai Voliniai susirinko Rutenijos, tai yra Rusijos kunigaikščiai, ir mes pasirašom sutartį, e, kurią aš maždaug galiu e, trumpai perskaityti. Dievui Liepus atsintė Lietuvos kunigaikščiai didžiai kunigaikštieniai Romanovieniai ir Danieliui bei Bazilkui taiką suteikdami o lietuvių kunigaikščių vardai buvo štai vyresnieji Žvinbudas, Daujotas, Dausprungas, jo brolis Mindaugas, Daujoto brolis Viligaila, o žemaičių kunigaikščiai Gerdvilas, Vykintas, o Ruškaičių Kintibutas, Vembutas, Būtautas, Vižeitis ir jo sūnus Velžys, Kitenis, Plikienė. O štai Bulioniai, Vismantas jįgi nužudė Mindaugas ir jo žmona pasiėmė ir jo brolius užmušė. Gedvilas, Pudeiki, O štai kunigaikščiai iš Daltuvos, Jodikis, Buteikis, Bikšys, Lygeikis. Šieji visi suteikė taiką kunigaikščiui Danieliui ir Bazilkui ir buvo žemė rami. Tai yra, e, mes tuo metu, kaip jūs suprantate iš sutarties, kovojom su Haličio, tai yra su, Lvove, su Lvovo žemėmis. Tai buvo mūsų e, paribys Ir tame paribį Lietuvos Žemaitijos kunigaikščiai, Samogytijos, sudarė taikos valstybinio sutartį. Tai apie mūsų istorikai neigia, kad yra valstyb, buvo valstybingumo užuomis, kad ne, šiuo atveju valstybinės sutartis e, buvo sudarytas ir išliko net, e, sakykime, čia berots iš Bichovo kronikos. Tai yra e, faktas. Ir tos taikos ir karo greičiausiai priežastis buvo e, Iš vienos pusės be abejo Bizantijos pradėjimas dominuoja Trutenijos žemėse nuo Vladimiro laikų, tai 10 amžiaus pati pabaiga ir jie atstovaudami bizantiečių, Bizantijos interesus veržėsi į tas vadinamas arbatijas, arba baltų žemės, arba lietuvių žemės, kurie nebuvo, jie buvo sen, sentikiai, kaip aš minėjau, sentikyba, aš neturiu mini provoslaviją arba krikščionybę, priešingai, aš turiu tą pasaulyje žiūrą, apie kurią aš kalbėjau prieš tai dviejose laidose, e, kur sielmokslis, zalmokslis, e, ta pitagorinė, sakykime, kažkokia tai pasaulio samprata buvo vienas iš pagrindų ir e, šiuo atveju uh, tai buvo įvykiai, kurie pradėjo versti Sarmatijos pasaulį vėl vienytis. E, nes e, Hališas Volynė buvo viena iš Sarmatijos sudedamųjų dalių. E, dar kitaip vadinama irgi galindais, galatais, irgi buvo tas pats Hališas vadinamas, labai įdomus pavadinimai. Tai 1210 metais, aš pagal Livonijos kroniką dabar, penki metai prieš įvyksta kitas, pajutę grėsmę, likę sarmatai arba baltai, bando susivienyti. Vieni pas kitus pradėjo siūsti šauklius, pirma lyviai pas kuršius, kuršiai pas estus, taip pat pas lietuvius, žiemgalius ir rutėnus. Ir visi ieškojo būdų, kaip sunaikinti rygą, kaip nepastebimiems prieiti prie teutonų ir jos išmušti, pagal Livonijos kroniką. Tai yra e, ta sutartis ir ta taika buvom priversti pasirašyti dėl to, kad Rygoje jau įsitvirtino e, kryžiuočių, kalavijo, atsiprašau, Šventosios Romos imperijos kariniai junginiai, kurie buvo vadinami kalavijuočių šiuo atveju e, ordinu. Ir toje akivaizdai mes buvom priversti vienytis, nes jie išsilaipino, galim sakyti, mūsų užnugaryje, jau nebe fronto linija, kuri praėjo ties Prūsiją, apie kurią kalbėjom, apie Pamarius, Pamoriją dabar bet išsilaipino pačiam mūsų užnugarį giliam, įkūrė karnės pilis ir įtraukė lyvius iš pradžių e, į savo ratą ir po to lyvius išnaudodami pradėjo liktai kovoti už lyvių teisės Pabaltyje ir e, čia šiuo atveju pati Livonijos kronika kalba apie tai, kad lyviai jau suprato, kaip jos išdūrė ir <laughs> atsistojo mūsų pusiai Ir patys lyviai jau pradėjo kviesti ir kuršius, ir estus, ir lietuvius, ir žiemgalius į pagalbą, ir utienus, nes visi ieškojo būdų, kaip e, išmušti jos visus, kaip ateivius išmušti iš mūsų žemės. Ir e, aš dar vieną faktą galbūt paminėsiu. Jeigu mes gyvenom kare, e, kuris nuo, šit, šių, nuo to laikmečio, nuo 12 e, amžiaus pradžios 11, E, pabaigos prasidėjo ir tęsiasi keli šimtus metų, kaip mes čia kalbėjom, ir virto transformavosi, pakito į Algirdo Kestučio imperiją, į Vytauto Jogailos e, karalystę. E, tai Anglijai, kuri jau buvo Šventosios Romos imperijos sudėdamąją dalim, tuo metu jau tie, nes kai krikščionybė ateidavo, visur maždaug 300 metų vykdavo nepertraukiamas karas už šviesę ateitį. Ir po to, po 300 metų žmonės suprasdavo, kad ta šviesi ateitis iš tikrųjų yra tik tai būsena, e, o ne e, abstrakcijos, kurių niekada negali pasiekti. Tai Anglijai 1215 metais Anglijos karalius Jonas e, buvo priverstas, Jonas, kuris pakluso Vatikanui popiežiui, buvo priverstas su vietiniais didikais, e, pasirašyti vadinamą magna kartą, tai yra tokia didžioji sutartis, pažodžiu išvertus. Tai pirmas, sakykime, e, duomeniškos konstitucijos pradmo krikščioniškam pasauliu. Mes dažnai savo statutu didžiuojamės. Ne, iš tikrųjų reikėtų paminėti, kad statu, dar iki statuto įvedimo krikščioniškam mhm. pasauliu. Taip, jeigu žiūrėsim, tai buvo pirmą kartą, kada e, besalginė vergyja vietiniai, vietinė jau diduomenė nusimetė, tai yra Magna Karta pasirašyta Anglijai. Ir e, pas mus be abejo buvo visiškai kita struktūra, mums nereikėjo, pas mus žmonės buvo laisvi, rinkdavo atstovus, kurie atstovaudavo jų interesus ir jie atšaukdavo, skaitant rinkdavo karalius, skaitant patvirtindavo kunigaikščius pagal gabumus, yra visur parašyta, o ne pagal kraujo liniją. Tai yra vienas iš nesusipratimų ir bažnyčios kontroliuojamų nesusipratimų, nes tu kontroliuoji ką, kurią giminę vieną, yra vieną žmogų lengviau kontroliuoti negu 3 milijonus. Tai šiuo atveju bažnyčia ėjo to keliu, kad vieną šeimą geriau kontroliuoti negu kelis milijonų žmonių ir tą šeimą paskirdavo okupuotėsiams kraštams, ko ir susigundė Mindaugas, sakykime, kažkiek tai. Tai tas mūsų pasaulyje, kas įvyko jau krikščioniškam pasaulyje, įvyko maždaug uh, E, Krievos unijos laikais, tai 1386-87 spėjama be abejo, kad Krievos unijos laikais, kuomet irgi didikai diduomenė parašė panašo atitikmenį, o po to Lietuvos statutas transformavo, jeigu ten į vieną lapą maždaug viskas e, buvo sutalpinta Magnos kartoje, tą patį rytinį odinį aš mačiau, Tai šiuo atveju mūsų buvo į teisyną, kuris tapo pagrindu, galima sakyti, visom europiniam konstitucijom Lietuvos didžiosios. O čia šiuo atveju tapo pretekstu bendrai iškelti klausimą, kas yra žemė šeimininkas. Karalius su popiežium ar vietiniai gyventojai. Tai Anglijoje mes turim precedentą pirmą tokį, sakykime, jau krikščioniškam pasauliu, kur e, vietiniai gyventojai nutarė, kad e, jų interesus atstovaus karalius. Paėmiau, taip sakant. Be abejo, daug žuvo žmonių karuose. Ir e, tais pačiais metais, e, ne tais pačiais 1215-1210 mes bandom apsijungti, bet tas atsi, apsijungimas prasidėjo nuo, jeigu kaip aš minėjau, kalavijuočiai e, puolė mus iš užnugario, Kristaus kalavijų brolis, brolyje iš e, Rygos pusės. Tai Cistersai, kurie jau buvo, aš šiek tiek paminėsiu, Venedų kryžiaus žygiai prieš tai buvo, tai e, ir užėmė pamarius. Tai Cistersų vienuolynas toks buvo kaip ideologinė institucija ištirti padėti prūsų pasaulyje užfiksuoti, kaip ir ką jie masto, ir tada į tą mąstymą, į tą sampratą pradėti vedinėti ideologinės klaidas arba paklaidas. Ir 1207 metais jau cistersų vienuolis Labuvo žemėse gyrėsi, jog pirmieji Labuvos prūsai iš jų priėmė krikštą, yra net vardai e, šitame akte išvardinti. Ir iš late, ta proga iš Laterano e, cistercai gavo oficialų popiežiaus Inocento III sveikinimą už tai, kad jie konvertavo Labuvos pirmosius prūsus. Ir tais pačiais metais, kai cistarsai jau pajudėjo į Prūsiją, tai ideologinis pirmo iš paskos ateidavo be abejo karinis. Iš pradžių sako, duosim jums laisvę, štai jums demokratija, o po to e, ateina kareiviai ir šaudo visus, kurie nepritarė tai demokratijai ir tie tampa šeimininkais tų žmonių, kurie priėmė demokratiją, o tie tampa vargais tų. Viskas apverčiama aukštinko. Aš apie katalikybę, apie būtent katalikišką sistemą nuometinę. Ir, e, o mes tuo metu 1207, kai pajudėjo cistersų ideologinė mašina į Prūsiją, mes tuo atveju e, toliau kovojam su Ruse jau pravoslaviška ortodoksiška, nes pirmoji, su kuria mes karinė jėga susidūrėm, su krikščioniška Bizantijos imperija. Ir jie dė, e, būtent irgi per tą ideologinę konversiją, e, tą prūsiškąją, baltiškąją dalį e, Sarmatijos konvertavo į pravoslaviškąją Ir mes kovojam būtent Volinijos rytį. Todėl ta sutartis yra svarbi tom, kad po septynių metų, 1215 metų sutartis Haličio Volinijos, yra svarbi to, kad 1207 mes dar su jais kovojam su savo broliais tik ideologiškai skirtumais paremtais. Tai yra, jie buvo ortodoksai, o mes tą sen, senajosios tikybos. Tai yra išlikę prašai, jog e, lietuviai, jotvingiai įsiveržė į Volinijos rytis, E, galimai vadovavo Lietuvos valdovas Ringaudas. Ringaudas, kaip aš minėjau, yra ir Mindaugo tėvas. E, žygis buvo didelės apimties, e, buvo labai giliai įsiveršęs į Volinijos žemės, truko 1200, visą, nuo 1207 iki 1208 žiemos. Žodžiu, mes akivaizdžiai tada dar neturėjom, tai pavadinkim, antro fronto ties Prūsija. Ir turėjom pirmasis frontas, pats svarbiausias buvo šiuo atveju, e, Sarmatijos žemės prieimusios ortodoksinį religinį tikėjimą, žinomas kaip Rusios žemės. Ir 1206 metais, 1202 e, metais mes turim faktą, kuria, mūsų kariniam pajėgom dalyvaujant dabartinės Ukrainos vidurio, viduržėmiuose, e, kryžiuočiai arba šventoji Romos imperija pasinaudodama tom padėtim ir situacijom 1202 metais įsitvirtino Dauguvos upės žiotise ir ten yra įkūromas e, kalavijočių ordinas su Kristaus kariuomeniais broliais. Jisai buvo įkurtas iš Bremeno katalikų bažnyčios vyskupo E, viskupijos kapitulos nario Alberto ir nuo savo įkūrimo 1202 metais Rygoje sistemingai vykdė nuolatinį e, fizinį, dvasinį, lietuvių, latvių, estų, visų mūsų vadinamųjų baltų ir ne tik aš vadinu sarmatų tautų visą įmanomą genocidą, pradedant fiziniu ir baigiant dvasiniu, kultūriniu. Bažnyčia, mano supratimu, turėtų prisimti atsakomybę ir įvardinti ir be abejo atskirti popiežiui Nacentą III, kuris laimino e, nuo bažnyčios ir paskelbdamas velnio išpera patį Nacentą, nes tik tai velnas galėjo tokius darbus daryti to popiežiaus rankomis. Ir e, O pradžia tai buvo e, 1199 metai, tai toksai, kaip aš vadinu, politinio švietimo instruktoriai e, arba intro, indo, doktrinacija prasidėdavo nuo to, kad pirmą atvykdavo kažkokie tai vyskupai, e, tai dažniausiai būdavo kažkokios kilmingos šeimos e, arba jaunesniai, nes vyresniai paveldėdavo karaliaus titulo, o jaunesnėje susibažnyčią ar vienuolynus uždarydavo, kad negalėtų paveldyti turto ir sudarydavo sąlygas, kuriuose greitai ir numirdavo. E, kad nebūtų ginčių, nes jeigu mirdavo be palikonių ar pa, e, be palikonių tas karalius ar didikas, tame turtas atitekdavo visas automatiškai bažnyčiai. E, tai irgi bažnyčia buvo suinteresuota, kiek įmanoma daugiau tų turtuolių mirtų užžiūriuose, kad galėtų jų turtą pasisavinti. Ir todėl yra va, tas bažnyčios praturtėjimas ir tapimas šiai dienai, jinai yra tapus pačia turtingiausia institucija pasaulyje pagal nekilnojimo turto kiekį ir pagal meninių vertybių kiekį. Ir e, kai vienas pažįstamas sakė, remti katalikų bažnyčią yra toks pat nusikaltimas, kaip remti, pavyzdžiui, Irano šeichą arba kokį nors e, Saudo Arabijos šeichą, kuris sėdė ant naftos statinės ir gauna pajamas. Tai katalikų bažnyčios parama, sakykime, ar iš valstybinė, yra tas pats, kas remti patį turtingiausią nekilnojamo meno vertybėmis instituciją asmeniškai aš nieko prieš, ta prasme, kad yra žmonės, kurie asmeniškai daug nuostabių dalykų, bet pati institucija yra Ir tai be abejo buvo šitų žmonių išsintimas, todėl jie niekada ir nepasmerks kryžiaus žygius, nes tai davė pačius didžiausius bažnyčiai turtus ir galės. Ir be abejo ta e, celibatinė sistema. Tai e, Albertas Buxhovendeno Albertas Buxhovendenas iš Bremeno E, visk, arkiviskupo Hartvigo buvo paskirtas že, Sarmatijos žemė mis, misionierium ir atsakingas už jų jungimą iš Ventosios Romos imperiją. Ento Alberto iš Bremeno. Prašymų popiežius Inocentras III Sarmatijos e, arba Baltijos žemėse žemės paskiria mergeliai Marijai. Ir šis pavadinimas okupuotų, okupuotų gyventojų naudojamas iki pačiol kaip Marijos žemė. Ir Euriotoje Rivionijos kronika rašo, kad 1198 vokiečių kryžininkai Bertolto vedami įsiveržė į Lybių žemę ir buvo pirmas jų pralaimėjimas, kur 300 užmušo tų okupacinės administracijos e, atstovų ir kronika iškart buvo parašyta, kad tai yra lietuvių darbas už e, tą 300 okupacinės administracijos atstovų sunaikinimą atsakingi buvo už laisvę kovojantis lietuviai. Ir lyvi laisvę, ir savo e, protėvių žemę. Ir e, šiuo atveju mes visus jos vadiname priešais. Tai <laughs> čia nesusipratimas, aišku, tikiuosi, trumpalaikis, istorikai pakeis e, kai kurios duomenis. E, Tuo metu Šventosios Romos imperijoje, kaip aš jau minėjau, buvo apsėsta kryžiaus žygių manija. Per kryžiaus žygius popiežiai katalikų bažnyčiai ir gavo visą tą galę ir turtus. Ir e, tėvo tai dauguvos upių žemimai visi užiočių Prūsijai atsiradimai buvo pasiekmė prieš tai labai daug, e, beveik 60-40 metų mažiausiai trukusių žygių į Izraelį, arba tuo metu Izraelio be abejo nebuvo, tai buvo Arabijos provincija, reikia nepamiršti, Izraelio nebuvo, tai buvo Arabija ir kai mes kalbam, tai buvo žygiai kryž, e, vakarų Europos imperijos arba E, šiuo atveju Šventosios Romos imperijos e, su centru Vatikane į pažadėtą žemę, kurioje beveik visi mirdavo, e, kas parsiveždavo šventų kaulo, bažnyčia gaudavo turtą tų, kurie mirdavo arba ir panašiai. Tai 1204 kryžiuočiai, tai yra tie, kurie dalyvaudavo kryžiaus žygį vadoti Jėzaus grabą, buvo užėmę Konstantinopolį, Bizantijos imperiją ir čia galim tokį pasakyti, politinis dominavimas Bizantijos imperijoje irgi liovėsi ir prasidėjo Romos. E, vėl dominavimas e, viduržėmė jūros regione ir e, Šiaurės jūros regione ir Jodosios jūros regione. Tai va tas irgi sutartis savotiška buvo priežastis, kad Bizantija kaip karinė jėga po šito 1204 metų Konstantinopolio sunaikinimo jinai prarado savo tą geopolitinę e, karinę įtaką. Ir be abejo, mes matom, kad romėnai vėl atgavo tą karinę geopolitinę įtaką, kurią jie turėjo prieš Romos imperijos žlugimą 480 metais prieš Kristų ir į tą žemės, į kurias jie Romos imperija niekomet neįžengė, šventoji Romos imperija pirmą kartą įžengė e, būtent e, per, e, per Bremeno, sakykime, pirklių įsteigtą instituciją, per E, Šventosios Romos imperijos misionierius įvairiausias ir mes matom, kaip ten, kur ateidavo, ten iškart ir prasidėdavo karas, todėl apie tai civilizacijos taiko ateimą, kabutėse be abejo civilizacijos, o taikaus ateimo niekada nebuvo ir apie krikščionybę mes turim įvedimą turi kalbėti kaip apie genocidą ir kaip nusikaltimą žmonijai o ne kaip kažkokį tai pasiekimą, nes akivaizdžiai tų nusikaltimų, tų įvedimų pasiekojimas, kaip aš jau ir kalbėjau, dingo prūsai, dingo dar N, N, N genčių, kurių pavadinimai išliko tik tai raštuose ir viena kita gentis, kuri išliko, tai tik tai lietuviai ir tik tai latviai. Ir dar be abejo samogetai ir bežemaičiai. Žemgaliai galbūt yra kažkiek tai kuršiai 1204 metais užėmus Konstantinopolį buvo sudeginta ir imperinė biblioteka. Tai taip didžioji dalis praeities antikinių laikų mokslo pasiekimų dingsko pačių krikščionių uždegtojų liepsnoj. Laužas užgeso ir Europai galutinai stojo tamsieji amžiai. O 1204 metais buvo uždegtas laužas iš visų mokslinių veikalų Bizantijai Ir Europoje, galim pasakyti, prasidėjo scholastiniai teologiniai samprotavimai ir kryžiaus tas žygių tūkstantmetis galim įvardinti, todėl kad e, dar 1700-aisiais kryžiaus žygiai vyko. E, toliau 1193 metai yra oficialusis popiežiaus Celestino kreipimasis ir e, dėl globos tų vienuolių, kurie atlikinėjo indoktrinaciją Prūsijos gyventojų, be abejo, iš pradžių bandydavo taikiai, po to per prievartą, kad jie pripažintų tą kančią kaip didžiausią dievo dovaną, vietiniai gyventojai be abejo tą kančią ir tas mirtis nenorėjo pripažinti kaip dovaną. Ir Celestinas trečiasis kreipėsi į katalikišką pasaulį 1193 sakydamas, kad reikia globoti tos brolius vienuolius, kuriuos e, vietiniai gyventojai žudo, nenori jiems nemokamai atlyginimo, mok nuo mokesčio atleisti ir patys jiems visus savo turtus atiduoti. Tai šiuo atveju, kai tas propiežius kreipiasi, e, galim pradėti vadinti jų tų šiaurės kryžiaus žygių irgi savotiška pradžia. Ir, e, o okupuojant va, tas žemės, sakykime, prūsiškasias jau, kulmo žemės, Lyvo, Lyvių žemės, e, Estų žemės, Ozelio saloj, e, aplink Revelį, Taliną. Mes matom, yra labai pasaulio samprata krikščioniška buvo paprastai, jinai išliko tokia pat, nelabai pasikeitė. Tai yra, velnės ir jo demonai valdo viską, kas randasi po žemės paviršyje, žmonės gyvenę paviršyje buvo e, sluoksniais gabaliukais tokie e, e spinduliais galbūt kažkokiem tai apšvesti Dievo. Tai yra už ugnies buvo dangus, kuriame gyveno Dievas, kuriame gyveno angelai, o žemė su visais žemės turtais tai buvo Velnio karalystė, o va, dangus su visa debesų ir vaizduočių pasauliu buvo nuometinio Dievo ir angelų. Šiaip dienai, kaip sakau, niekas yra nepasikeisti, E, tik tai tiek, kad galbūt žmonės pradėjo suprasti makaronus ir šiek tiek pradėjo kitaip mąstyti. Valnio komandos darbas buvo nukreipti žmogiš, die, žmogų nuo dieviškų įstatymų, kurios vienintelė žinojo ir leido išimtinai katalikų ir ortodoksų bažnyčią. Visi kiti buvo neteisingi, visi buvo velnio karalystė ir tai buvo nu, tokia pasaulio samprata. Ir pagal bažnyčios mokymą nepriėmė bažnyčios įstatymų, uh, tos in doktrinos, indoktrinacijos, tai yra tiesos, nepanorė tapti krikščionimis, gali būti pavergiami čia pagal anometinės bažnyčios įstatymas. Tiek iš Bizantijos einančios Konstantinopolio, tiek iš Vatikano su Roma. Gali būti pavergiami, nužudomi, jų turtą galim atimti, naikinti, skaitant gyvybę. Nuodėme buvo laikoma daryti ką nors panašaus tik tai kitam krikščioniui. Tuo tarpu pagoniui, bet ką daryti nesiskaitė nuodėme. Nes nuodėme buvo nusikalsti tik prieš bulį, e, prieš krikščionį, tai buvo žmogus, o visa kita nebuvo žmonės. E, buvo velnio vaikai. Tai aš jau pačioj pradžioj paminėjau. Tai. Taigi, 1191 e, metais, vasario 6 dieną, popiežius Klemensas III būle, atskira būle, įkuria vienuolyje ar be ordino, vadinama fratrum teutonicorum ecclesia sancte Marija Herusaleminitikum. Dar kitaip, kryžiuočių ordinas e, arba teutonų brolyje Šventosios Marijos Jeruzalėje bažnyčios. Tai buvo kaip ir e, kaip ir e, globėjų, kaip ir turėjo rūpintis ligoniais e, slaugyti vykstančius piligrimus iš Vokietijos į Jeruzalę lankyti Jėzaus grabo. Tai toks jų darbas buvo, bet koks darbas jų iš tikrųjų mes labai gerai žinom. Jo. Tai tau pasako, oi čia demokratija, oi čia kokie gražus dalykai prasidės ir staiga pradeda visus šaudyti su automatais. Ir sako, ne, ne, ne, čia yra, čia yra kaip pasakyti, kova už tos idealus, kuriuos mes paskelbėme jo. Ir patada įvyksta pa žmonių šizofrenija, jie mato mirtis ir žudynės ir mato, kad tai yra Dievo darbas. Po to bažnyčia, oi, ne, ne, čia buvo tų žmonių, nežiūrint tai, kad tuo metu popiežius palaim. Jeigu popiežius palaimino ir davė bulių, vadinasi, jis tiesiogiai dalyvavo, vadinasi, pats pripažino, kad jis yra velnio vaikas. Tai tada vadinasi, kol jie neatskirsė, visi, kurie net ateina sekmaniais, yra tiesiog velnio vaikai. Nu, pagal pačią paprasčiausią logiką. E, be abejo, daug žmonių turėjo mirką, tokius dalykus būtų galim kalbėti šiandien <laughs> eterija, bet e, tuo metu tie slaugytojai, kryžiuočiai pradėjo savo veiklą Akroje, anometiniai Arabijai, kurie sergė, slaugė turistus, piligrimus, kurie vykdavo į Arabiją vaduoti Jėzaus grabą, tuomet Bizantijos dalį, Bizantijos imperiją, kuri pasidavė į islamą išpažįstančių globą e, arabų. Nes Bizantijos imperija irgi kovojo už vieną teisingą tikėjimą, kuris buvo tuo metu ortodoksai jau. Taigi, e, vasario 6 dieną, toks irgi labai gal savotiškai simboliškas 1191 metais, tai vat buvo patvirtinta Klemenso trečiojo vienolyjos regula įstatymai, paskaitykit, jūs nustepsit, kokie baisus įstatymai regula to vienolyno buvo iš tikrųjų. Ir popiežius 1100, netrukus vasario 19 popiežius, jau kitas Inocentas III atskirą bulę patvirtino vienuolijos tikslus ir nu, tiesiog nuo to laiko pavaldus tik Romos vyskupui, tik tai popiežiui buvo ir tik dalinai šventosios Romos imperatoriai, o vienuolijos sandara buvo paprasta vyriausiasis abatas magistras, dar kitaip grosmeisteris, kompturas, tai yra įkurtosios tvirtovės, vėliau ir miesto, ir brolių vienuolių vyresnysis, dar kitaip komandių, e, kapitulos susirinkimo vadovas kapituliarijus, kapitulos tarybos e, narys, žemių valdytojas, e, broliai ir be, ar be eiliniai vienuoliai būtinai turėjo būti tik iškilmingos giminės, visi laikėsi celibato ir pagrindinis darbas buvo melstis ir žudyti bažnyčios arba popiežiaus priešus. Su ordino vienuolių pilimis Hetinas beje ir vat, e, vėliau burgerių miestiečių e, Lomo kimtis Vokietijai. Irgi yra tai e, iš jų pilių išsivystė tas burgerių klanas. Todėl Prūsija, kai jau žudžius Prūsus įmamas kaip Vokietijos pagrindas, nes burgerių klasė būtent susidarė aplink tos vienuolių no, nu, pilis gyvenę miestiečiai ir kiti žmonės. Ir netrukus šį vienolyje pradėjo Sarmatijos polimą iš vakarų ir pietų. Ir mūsų e, tuo metu yra išlikę irgi galimai tuo meto, e, tai yra 12 amžiaus pradžios, 11 e, amžiaus pabaigos ir vidurio, irgi tam tikri valdovai, kur aš perskaitysiu tiesiog iš tų pačių cisters irgi vienuolių, tai yra Kiernius, Gimbutus, Zivibundum, Montvilo, Vykundus, Erdvilas, Mingaila, Skirmundas ir Ginvilas, Kukovaitis, Utenis, Ringoldas, Šventoragis, Algimantas, Giliginas ir Romundus arba Romantas. Tai čia šiuo atveju yra realūs istoriniai asmenys, kurie yra paminėti tam tikrose kronikose ir tai yra mūsų karo vadai, e, turėjo mūsų apsaugoti nuo e, sektantų, katalikų sektantų ir pravoslavų sektantų e, siautėjimo, žudimo mūsų tėvų žemėse. Ir e, runos be abejo pas mus būdavo knygos, pagrindę runomis rašomos ir e, E, yra netgi išlikę iš 17-18 amžiaus aprašai, kaip katalikų vienuoliai, pranciškonai, domininkonai ir kiti kamalduliai naikino akmenis su runomis, naikino paskutinius įrašus, nes akmenis ilgiausiai išsaugo. Šiuo atveju knygos visos mūsų buvo sudegintos iš karto, e, dažniausiai su pačiais žiniais, kaip velnio vaikai, kaip velnio išparos, todėl mes beveik nieko neturim. Jeigu ką turim, tai tikėtina, tikėtina galimai yra saugoma Vatikane Ir jeigu Vatikanas e, būtų geranoriškas mūsų atžvilgių, sąžiningas, jisai paskelbtų tos šaltinius, kurios e, net nebejoju, kad jie saugo laiko ir turi. E, pavyzdžiui, netgi e, dar Narbutas iš savo prisiminimų Teodoras Narbutas pamini Lydos teisėją Volskį, kuris aprašo, jog lydos pilies griuvėsiuose buvo rastos medinės lentelėse, kurioje buvo išpjaustytos raidės ir tos raidės buvo senasis lietuviškas raštas. Tačiau lietuviško runiško rašto ant medžio, kaip irgi mes neturim, išskyrus turim vadinamas Gedimino kalendorius, tas Gedimino lasdeles, apie kurias kalba dažnai Libertas Klimka ir rodo, tai vat, galit maždaug įsivaizduoti mūsų senasias knygas, nes išliko tam tikri fragmentai, tam tikri e, likučiai. Ir E, aš va tiesiog turiu patys kunigai savo rankomis prieš parapijos akivaizdą naikindavo tą mūsų paveldą, aiškindami, kad tai yra nusikaltimas. Tai, e, nežinau, nu reikėtų mažų mažiausiai Lietuvoje galbūt parduoti 100 e, procentų e, visų katalikiškų bažnyčių Nu ir galbūt bendrai, kad liko kokį 20 procentų turto, kad kompensuoti tą nuostolį, tą atsakomybę, jeigu jie tiki Dievą, jie turėtų tai padaryti, sugražintą paveldą, kurį mes turėjome. E, be abejo, dar išliko tie raštai audiniuose, net žodis raštas yra juosta pas mus. E, buvo raštai ant e, ragų, kurių mes beveik neturim, tie ragai iš periškilmės keliami. E, žodžiu, raštą mes turėjom, tik tai tiek, kad katalikiška sistema mums įteigė, kad mes buvom niekas iki kol jie netėjo ir netvešė savo latiniškų raidžių. Bet raštą tai jie patys ir sunaikino, kad po to galėtų meluoti. Ir gėda be abejo tiems, kas dalyvauja šitam mele. Ehm, e, nes pavyzdžiui vėl perskaitysiu trumpą ištrauką apie tos pačios krikščionybės ateimą. Tais pačiais metais šeštadienį E, Goldingos komturas su žmonėmis iš kuršo įsiveržė į lietuvių žemę, kurią nuniokojo, o būtent pluten, malovę, varnen, medininkin kryptinmi iki vadinamo pluden ežero aplinkių Versevene nakvodamas. Išsivarė 320 žmonių abiejų liučių, taip pat 430 galvų stambiųjų galvijų arklių, neskaitant daugelio, kurios užmišė, su saviškiais jis grįžo nenukentėjęs. Tai ne mes atėjom pas jų naikinti, o jie atėjo pas mus naikinti ir dabar meluoja viską per čia aukštinkojam. Tai yra gėda, broliai katalikai <laughs> ir broliai krikščionis, jeigu jūs neprisimat atsakomybę, o toliau meluojat. E, praktikos tuo metu kataliko bažnyčios e, buvo taip, kad, pavyzdžiui, Inocentas III 1198 išleido popiežiaus bulę su prierašu, kad bet kuris, e, kuris bandys išsakyti asmeninį požiūrį į Dievą, kuris prieštarauja bažnyčios dogmai, turi būti sudegintas be jokio gailėšio. E, <laughs> Tai čia yra, taip sakant, ir tai neatšaukta. <laughs> tai kadangi popiežius išleidė bulę, tai kaip ir galioja, tai popiežių reikia atskirti nuo Dievo ir tą bulę reikia atskirti nuo Dievo. Pasakyti, kad popiežius suklydo, o mes kaip žinome, kai popiežius išleidžia bulę arba sako, tai čia yra be abejo nuo 19, tik tai amžiaus, bet vis tiek neklysta. Tai šiuo atveju, jeigu neklydo, tai kaip čia dabar, jeigu žmogus išsako asmenį požiūrį Dievo, tai sudeginti be gailišio vėl reikėtų. <laughs> Tai, e, o tai be abejo pasiekoja šitų tokių vat, e, minčių, buvo, pavyzdžiui, albingiečiai, katarai, e, Šventosios Romos imperijos sunaikinta daugiau nei milijono žmonių per grubiai 30 metų laikotarpį tarp 1208-1238. Tai kad tie žmogžudžiai nieko naujo, e, taip sakant, išskyrus mirtį, destrukciją, griovimą, kaip ir neatnešė. E, tas pats Tomas Akvinietis 13 amžiuje, tai 1000, tarp 1225-1274, e, pripažino, pavyzdžiui, kad pagal remdamasis Aristoteliu be abejo, kad verg, ver, ver, vergi, vergija, vergiškumas arba vergas yra natūrali būsena. Jo, tai vad bažnyčia tuo metu, sakykime, ypač Tomo Kviniečio asmenyje pripažino, kad e, turėti vergus yra sveika ir normalu. E, kai šiuo atveju pirmieji krikščionys būtent kovojo, kad nebūtų mhm. ir buvo liktai viskas, bet jau tam 11 amžiaus Europoje, 12 amžiaus, tai tapo vėl norma ir neatsiemų bažnytinių mokymų. E, E, žodžiu, e, trumpą pertraukėlę gal padarom. Iš tikrųjų, tai galim padaryti trumpą, nes nors liko penkias minutės maždaug laidos. Arba tiesiog apibendrinam ir... ir, ir... E, tik penkias minutės jo. liko. E, taip, tai kągi, kadangi penkios minutės liko, tai aš manau, kad kiekvienas klausytojas, kaip įprastai, aš pabaigiu dviem dalykais, kurios turėtų atminti, tai yra tautos ir valstybės pažangos priemonė. Žemė su jos turtais Lietuvos ūkio pamatas. Žemė mytybo šaltinis nespekulacijos. Jos valdyti negali tas, kas iš jos negyvena. Lietuvo žemė mūsų tautos nuosavybė, todėl neparduokim jos užsieniečiams. Antras, pasaulyje žiūro. Kurkime ir laikykime bendros pasaulyje žiūros. Čia ne tik lietuvius liečia, bet ir visus. Taip. Taip. Ačiū tau, Aivarai, už šiandien. Beje, priminsiu, kad kartojamas laidos būna sekmadieniais nuo 13 val. Na, o pačią laidą galite parsisiųsti iš interneto pulsas.lt arba susirasti Aivarą Leiką ir e, socialinėme tinkle Facebookas. Ačiū. Gerą savaitgalį, iki. Iki. dėsnius ir tiesas, jei numatyčiau tai, kas bus, jeigu atspėčiau, kad lietus nakčia atėjus bels į langą, jeigu atspėčiau, kad diena bus apsinaukus ir drėgna.